Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Amb el treball en redacció <laughs> de Salva Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de sou. A saludar com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar <laughs> mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i la nostra web www.com la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on avui hem penjat la pregunta del WhatsApp. Ja ho sabeu, 627980336 per a que deixeu la vostra opinió. En este cas, una pregunta de futur pròxim. Divendres vas a expressar el teu malestar a Mestalla o penses deixar buit l'estadi? Pregunta que vos fem, com deia, en el 627 98 03 36, el eh, telèfon del nostre WhatsApp per a que pugueu expressar-vos. Bé, eh, és eh, el futur pròxim, però sembla que, sincerament, no interessa a ningú. A ningú li interessa que n'hi ha un partit el divendres. Este és dels pocs que no ha canviat la Lliga, eh? que avui ha canviat tot l'horari del descens. En un València que està pendent ja de futur, de noms, de molts noms. Ja sabeu, cada dia nixen 3 o 4. Certament, amb la quantitat de futbolistes per els quals estem dient tots. Així s'hi posen els primers, però tampoc eh, que ningú se senta al·ludit. Amb la quantitat de futbolistes que sembla estar tocant el València, se podrien fer 3 equips per la temporada vinent. Després faltarà veure la realitat. Si algun d'aixòs que se diu que està tocant el València són els que venen, si l'infacàs a les indicacions del seu director tècnic o si finalment estem abocats a un desastre com el del projecte que va néixer la temporada passada en aquest estiu absolutament de vodevil amb la destrucció de la secretaria tècnica <coughs> i havent-li entregat les claus en la mà a Jorge Mendes per a que desfera la plantilla que va quedar quarta la temporada anterior. El València es troba davant la seva pròpia realitat la de acabar una temporada amb la pitjor puntuació de la història de la Lliga de 3 punts. 47 és el màxim que pot abastar el València Club de Futbol. Amb un partit que divendres no li interessa a ningú. Amb una quantitat de futbolistes que no estan per al partit per diverses causes i per tant veurem quin 11 alinea Paco i estaran i amb el probable adeu de l'entrenador al qual ni tan sols Mestalla podria tributar-li l'aplaudiment d'agraïment d'haver evitat el gran desastre que haguera sigut el descens a la segona divisió que al cap i a la fi s'ha acabat de solidificar en els punts aconseguits en l'era i estaran y fundamentalmente les aconseguís en la época de 1. Lo de Neville no conta, ni com a època ni com a entrenador. Per tant, no podem no la li cap mèrit de, de res. I si és l'actualitat, pese o no pese, l'actualitat és que l'actualitat no interessa. Que l'últim partit de Lliga és una situació molesta i que malauradament és probable que el divendres anem a presenciar un Mestalla desèrtic en el qual hi ha que reconèixer que els aficionats que vagin és per fer-los un monument. Perquè ja que tindré molta gana i ser molt valencianista per acudir el divendres a veure encara no sé el què. És a dir, a veure probablement l'últim estertor de l'autodestrucció duta a terme en guany per la propietat del València Club de Futbol. No ya res més per a veure el en Mestalla. Res. Com a molt, com a molt, i tenint en compte les baixes que ni han per en la posibilidad de bore algún futbolista del filial. Sense Enzo ni Javi Fuego, que son baixes dos per acumulación de molestaciones, estaría bé poder bore a Carlos Soler en el primer equipo. Digo yo. cosa es, el que pensa ya estarán i com pensa cobrir el lloc del mig centre defensiu que a hores d'ara no té a cap dels dos futbolistes que habitualment han ocupat ixa demarcació. L'experiment Zaibo tampoc el conte, perquè va ser un encabotament de Phil Neville, que primer el col·locà en la pretemporada, que després el venga el seu germà i que han acabat marejant de tal manera el jugador que ara mateix no és ni tan sol titular en el Mestalla i que en un altíssim percentatge de probabilitats, és un futbolista que no va a renovar tampoc per al filial. Per això dic que probablement el que, el que anem a veure divendres és l'últim estertor de la 15-16, i esperem que hi finalitzi el tema, l'últim estertor de l'autodestrucció començada aquest estiu en el València Club de Futbol. En un València Club de Futbol al qual ja li ha advertit Javier Tebas convidat per el mateix club, faig un parèntesi, quan tu no porta anys parlant de la noció de Tebas per al futbol espanyol, sempre dic el mateix. A la fi, els clubs no es queixen, ni s'alcen, ni se rebel·len, perquè tenen el que ells trien, i ells trien a Tebas. Per tant, que a ningú li puga sorprendre que avui Tebas estiguera convidat pel València Club de Futbol. Deia, avui Javier Tebas ha recordat que en no estar el València en Europa, lògicament, el tope del fair play financer serà un altre. I que, per tant, a menys ingressos farà falta apretar-se el cinturó. A excepció, després el sentirem, ha dit el president de la Lliga de Futbol Professional que el València puga contrarrestar la falta d'ingressos de la Champions amb altres partides, com per exemple la d'un sponsor. De moment, en els dos anys de l'IM, el València no ha tingut sponsor i no hi ha indicis que ens duguen a pensar que la temporada vinent Peter Draper puga signar ixa marca que s'estampen la samarreta dels futbolistes del València per els 10 quilos que va dir el mateix director de màrqueting en un desditxuni amb els mitjans escrits. Sabeu que les ràdios no podíem sentir ni prendre so del que dia este senyor. En fi, que amb tot això queda molt de futur i molta incògnita per desvelar. Però deia, sembla ja que definitivament la temporada s'ha mort, que parlem de futur perquè el present té tan poqueta cosa que oferir i lo poquet que té que oferir és tan lamentable que no li interessa a ningú. 11 de la nit i 39 minuts Arranca Esports 97 nit i ho fa, com sempre, partint des del punt dels seus... de les seues, perdó, 5 fotos. menys ingressos igual a ajustar-se el cinturó. I així ho ha expressat el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, després d'un col·loqui sobre l'igualtat de gènere a través del futbol organitzat pel Club del València Club de Futbol. Al no jugar Champions va a tener menos ingresos, evidentemente, y eso afecta siempre a los límites salariales que están establecidos en el control económico, salvo que puedan ser sustituidos por más patrocinadores o otros conceptos que pueda haber. Cherisev a, a la próxima semana será intervingut. Dimarts vinent, perdón, el doctor finès Sakari Oravall estarà entre 3 y 4 Besos de baixa. en quadre per a divendres amb Rodrigo expulsat ahir. Cinquena groga per a Enzo i Fou i la més que problema i Sadab de Nur. Ahir en compte amb pocs efectius per a l'últim partit de la Lliga. Comença demà el futur. El eh, Consell de Llevant Unió Esportiva s'ha reunit en el dia d'avui i ha decidit que des d'avui comença la busca del nou, del nou secretari tècnic per a la setmana vinent començar ja a prendre decisions sense temps per a recrear-se. València Basca no tindrà quasi temps de saborir la victòria davant el Barça i jugarà un decisiu partit dimecres a les 8 en Saragossa davant el CAI. 11 de la nit i 40 minuts, vos recorde, pregunta en el WhatsApp 627 627980336 627 divendres vas expressar el teu malestar a Mestallà o penses deixar buit l'estadi? Pausa per a la pública i en tornar escoltem les vostres respostes. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Ah, pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio 11 de la nit, 42 minutos ya veo que el dilluns es el día del oyente en eh, Sports 97 NIT, que sempre el nostre primer argument són les vostres opinions. I avui pues, fem una pregunta vinculada al futur més directe, d'ací 5 dies. Vas a expressar en Mestalla el divendres el teu malestar o penses deixar buit l'estadi 627 98 03 36? Ja heu sentit la pregunta i ara aneu a sentir les respostes. Whatsappéame Whatsappéame el meu nom és Gustau de Benimodo. la meva part, jo deixaria buit Mestalla, és a dir, no acudiria perquè ja està bé la cosa, de que d'haver respost l'afició sempre en tot moment crític que l'equip ho ha necessitat, guany eh, ha sigut una temporada per oblidar. Així que, per la meva part, jo deixaria així, oblidat. Com l'equip, com el projecte d'enguany, oblidat. Per oblidar, per deixar anar i, i no acudir a Mestalla. Gràcies. Eh, hola, me diuen Javi, soc de l'Olleria i sóc abonat. Des de la jornada 28 contra l'Atleti de Madrid, quan es van descollonar en el banquillo els jugadors, mentre jo estava en la grada congelant-me, eh, me vaig donar compte de lo que els importava al club a, a estos bandarres. Entonces, eh, no he tornat a Mestalla ja des de la jornada 28 i tampoc vaig a tornar, no vaig anar a l'últim partit. I l'abono, per supost, no vaig a renovar-lo. Gràcies i bona nit. Hola, bona nit. A veure, la pregunta... Jo fa dos anys que ja no tinc el passe, però, a veure, anar sí que aniria al futbol. El que sí que no te dic és si es xiularia o no es xiularia. La veritat és que els eh, companys ha sigut una decepció molt gran, però, però no sé, no sé, eh, eh, te pilla aixina que, que <laughs> indiferent, no? Però el que sí que tinc clar és que sí que sí que, tinc, sí que aniria al futbol, no? Sí que aniria el divendres, i a l'últim partit, doncs pues nada, aniria al futbol. Vale, gràcies, bona nit. Soc xiner i toca des de València. 8. Tendria que estar 8 per a que es en compte del malestar que hi ha en l'afició i que els responsables es ficaren a treballar d'una vegada per totes per a que la pròxima temporada no, no, no passe el que, lo que ha corregut aquest any. I que collons, que ja estic fart de que acaben el partit, sobretot si és un dissabte, i ale, al taxi a treballar tota la nit per ahir, Eh, hermana Yeco Chitano, anem a procurar olvidar esta pesadilla y a confiar en Suso. I si no te fan gas, ho fas públic i a casa. Bona nit. Hola, bona nit, sóc Sergio de Manises i bé, jo el divendres sí que, sí que em pensé quedar a la fi del partit per a, per a xular a l'equip, no? Jo crec que han fet una temporada realment eh, desastrosa, sobretot per a que Meriton i l'Amo sàpiga que s'ha fet una temporada molt dolenta i també per a que sapien que no estan fent bé les coses. Jo crec que cal transparència. L'afició demana transparència. Pues coses estranyes, no? com, com eixir eh, amb, amb Mendes o amb, o amb Cristiano en, en fotos i tal. Em referís que al senyor Lim eh, no sé, jo crec que, que n'hi ha coses que, que es poden evitar, no? Està molt bé que siguin amics, però no, no que ho facin públic d'aquesta manera, no? Ja veurem eh, quanta gent s'abona l'any que ve, val? Bona nit. Bona nit. Manolo, soc Pepito de Museros. Divendres a Mestalla a dir-los a estos com està l'assumpte de veritat. Com que Mestalla buit? Deixat estar de Mestalla buit, Mestalla ple i a dir-los a estos les quatre veritats. Als futbolistes i als de la directiva. A tots. L'únic que se salva és allà estaran. Que li fem una, una xicoteta ovació, moltes gràcies per, per evitar el, el gran desastre, però els de més, nyenya el mono a tots, nyenya el mono. Les 11 de la nit i 46 minuts eh, en el dia d'avui és, com sempre, dilluns i per tant era moment d'escoltar-vos en el 627 0336 pues els ànims estan que la pinta que té que m'està anem a estar les de la premsa i poca gent més o sigui que eh, molt probablement no hi haurà <laughs> massa activitat el divendres en Mestalla això sí, ahí estarà Salva Folgado hola Folgado, què tal? Què tal, Manolo? Pues, Tenim eh, que estar, no? Tenim que estar i crec que anem a ser dels pocs que estiguen perquè la pinta que té és que la gent s'ha fartat ja i que el divendres diu jo me'n vaig, me quedo en casa no vol ja eh, regeneració, canvi que passen coses noves, saber qui va ser el tècnic quins futbolistes se queden, quins se'n van si van a firmar, si no la gent ja té ganes, Manolo, de que això passe el més pronte possible que acabe la, la Lliga, que acabe la, la temporada en aquest partit insustancial damunt de, de divendres a la nit a, a Mestalla. Molta gent haguera preferit que l'últim partit de Lliga fora eh, a domicili, haguera sigut més, més, més còmode. Desgraciadament és, eh, és a casa, però, bueno, bueno efectivament, l'entrada va ser eh, pobra. Jo crec que tots tens, testem el nostre entorn més, més pròxim, més immediat. Hi ha molta gent, Manolo, coneguda que, no, que habitualment va a Mestalla, que està molt farta de la temporada i que este divendres no, no, no va anar a Mestalla. Bueno, pues evidentment no van anar a Mestalla i estem absolutament eh, pendents, bueno, noms de futur estan eixint eh, moltíssims eh, en el dia d'avui han eixit, ara continuarem parlant d'alguns noms eh, hi havia la possibilitat, Salva estava dient que una de les possibilitats per a Mustafi del qual continua parlant en Itàlia era la possibilitat de la Bundesliga però tu has estat ahí eh, espigolant i sembla que en Alemanya la cosa no està massa <clears throat> bollant de, i en Alemanya, eh, de pasta com per a poder eh, reincorporar Mustafi a, Mustafi a cap equip alemany a veure, Manolo, des de, <clears throat> perdó, des d'Alemanya, la veritat és que primer Mustafi no té un gran cartell en Alemanya, independentment de que siga un, un central que, que últimament i habitualment forme part de les convocatòries de la, de la selecció, però la percepció eh, que tenim així a València de, de Mustafi com a bon central fonamentalment després de la temporada que va fer Eh, el curs passat en Alemanya no, no se té aquesta percepció de, de Mustafi, consideren que és un central bueno, pues, comparsa en la selecció en Alemanya i no es contempla com a, eh, diríem, central important per a clubs grans de la, de la Bundesliga. A més, hi ha un problema eh, important. La Bundesliga, eh, els 50 milions de la clàusula que té Mustafi en el València eh, no la tenen, no els tenen, com per apostar per este perfil de futbolista. I si els tenen no és per un futbolista d'estos. I si els tenen no és per apostar per un futbolista com Mustafi, que en Alemanya no té el cartell que té en la Lliga eh, Espanyola. El Dortmund busca central, és cert, sis mate eh, Hummels de la seva plantilla, però en principi la informació que tenim mm, des d'Alemanya és que Dortmund no té entre les seues prioritats, no contempla avui en dia incorporar eh, Mustafi. Mustafi el Leverkusen, que és un altre equip que en Alemanya està buscant central, tampoc contempla la possibilitat d'incorporar eh, eh, Mustafi i avui en dia l'únic club que disposa de pasta perquè acaba de pujar a la Bundesliga, que uh -huh. és el mhm. Red Bull eh, Leipzig o Leipzig, Leipzig eh, no disposa tampoc de massa efectius com per a deixar-se-los tots en eh, Mustafi. Ja en diners en equip per la, pel patrocini de, de Red Bull. En Alemanya me contaven que probablement se gasten 50 milions d'euros en reforçar la plantilla per a la pròxima temporada, uh mhm. -huh. però que aquests 50 milions d'euros, Manolo, van a ser per a diferents futbolistes, no per invertir-los en, un, en un únic jugador, sempre que pagaran clàusula, que seria Escodran eh, Mustafi. De fet, en Alemanya contemplen la Premier com una eixida més viable que la mateixa Bundesliga o el Calcio per escodran eh, Mustafi. Però el que m'ha sorprès, Manolo, després de parlar amb algun periodista alemany, esta mm-hmm. vesprada és que allí no tenen la percepció de Mustafi com a central important. Això també m'he quitat l'atenció, però bueno. Que no el contemplen com a central eh, important, que l'entorn del Dortmund el descarta, que en el Leverkusen, que en el Leverkusen no compten amb ell i que l'únic que té diners per a firmar és el Red Bull, però que en 50 milions d'euros per a reforçar la plantilla. Uh mhm. -huh. No van a deixar-se-los tots o la meitat en incorporar a, a Mustafi, sempre que el València pues, demane eh, els 50 milions de la clàusula que té avui en dia Escodra Mustafi. S'ha de dir que les portes de la Bundesliga, per lo que hem entestat esta vesprada, Manolo, estan tancades per a Mustafi i més eh, a ese preu. Eh, per cert, eh, des d'ahir es que ve Radio Canarias la notícia que el València estaria interessat en Pedro Vigas, el central de la Unió Deportiva Las Palmas, 25 anys, és central a Esquerra. en principio vendría pero ocupar el yoke al costa de Mustafi. Después ponen que es el que pasa a Mustafi, pero cuando está hablando de eh, Pedro Vigas es a mí yo creo que es un futbolista que entraria dins d'aquest tipus de futbolista pel qual sempre ha posat el València. La Xema la, que sap de... és molt bona. <clears throat> Sí, la Xema que sap de futbol, mm -hmm. eh, jo crec que quan va acompanyar-nos en, en alguna retransmissió Fernando Gómez Colomer, Correcte. va parlar eh, meravelles de, de Viga, si no és l'únic, la gent de futbol que ha vist este central parla molt bé del, del central canari. Perfecte. També, per cert, a Itàlia parlen de Toni Sanabria, però Toni Sanabria és el davanter eh, de l'Esport de Gijón, que s'ha cedit per la Roma parlen de 20 quilos. però a mi això me pareix un atraco com el de Fernández Bolbalán. Vull dir... M'explique. És una barbaritat, Manel. Toni Sanàrbia té 20, 20 anys ara, hores d'ara. És una barbaritat. Està cedit per la Roma. La Roma el va comprar fa dos anys per 4,5 milions d'euros. Vull dir, demanar ara, dema, demanar ara 20 quilos per un futbolista que tampoc s'ha eixit, ni digueres que ella soles ha salvat el Sporting, encara està en l'última jornada i pugnant per, per veure què és el que fa, pues, sincerament, eh, què voleu que vos diga? Me sembla eh, molt arriscat parlar d'aquesta història. I més tenint en compte que el València va tindre que apretar-se el cinturó, Salva, ha estat el nostre bon i gran amic Javier Tebas avui en València, en un... anat no? S'ha anat a saludar-lo. Sí, a, ja, a, i a, allí, no? a sopar i a dinar en tot el dia per allí. Sí, de fet, li jo que canviarà els horaris de la, de la Lliga el diumenge i s'ha ha canviat. El descens ara ja se juga a les, 5, a les 7 i mitja. A les 7 i mitja, sí. Correcte. Eh, i deia que ha estat convidat per un col·loqui que ha realitzat el València Club de Futbol eh, de, amb, sobre, Juen, sí. amb Juen Women sobre la igualtat de gènere a través del, del futbol i l'aposta del, del mm. València pel futbol eh, femení. Estava la presidenta del Consell d'Administració, la Ijunxan Manolo, ja va certa expectació mediàtica, de fet la premsa ha acudit a l'acte no per Tebas, no per l'acte en si, desgraciadament, sinó perquè Eh, tenía previsto previsto la presidenta y la gente esperaba que donara algo de YUM respecte a entrenador, eh, futbolistes, entrades, eixides, etc. I al final, Manolo, pues, eh, l'Ai Hunchan no s'ha referit a cap aspecte o assumpte d'actualitat al voltant del València. Així que pues, hem escoltat el de sempre, el que parla habitualment en qualsevol acte que, que va, que és el president de la Lliga, Javier eh, Tebas. S'ha referit uh -huh. a la situació del, del València. No li falta raó. Si el València ingressa menys diners perquè no està en Europa la pròxima temporada, a partir d'ahir ha d'ajustar-se el, el cinturó. Tebas. Al no jugar Champions va a tener menos ingresos, evidentemente, y eso afecta siempre a los límites salariales que están establecidos en el control económico, salvo que puedan ser sustituidos por más patrocinadores o otros conceptos que pueda haber. Vamos a tener que recordar que la temporada que viene también en ingresos audiovisuales pues va a haber un importante aumento en, los clubes en general, por lo tanto veremos, pero será también una decisión del club, pero evidentemente menos ingresos de Champions, una limitación salarial. Curiosament, Manolo, eh, sempre que té ocasió se li pregunta, te vas parla bé del projecte de... Quan firmà, de l'IM, exacte. va pegar un raje de por. De por però a... I de, de colp i repent, mm. ara resulta que és més de Peter Lim que Amadeus Salvo. És de veres. A partir d'ahir, Manolo, eh, sempre que parla o que té ocasió de parlar al voltant de, de l'IM, pues, eh, parla per a, per a elogiar la gestió de l'IM i de mèrit en València. He tenido alguna conversación, reuniones con Peter Lim y con Lei Jun y y de verdad, eh, yo lo digo muchas veces cuando, cuando me dicen, oye, pero estos inversores extranjeros, digo, a veces me preocupan más los españoles que los extranjeros, ¿no? Y en este caso decir que, creo que está en, es un proyecto clarísimo a, largo plazo, eh, con una ilusión desbordante y además con, una frase que, que, lo puede decir todo, pues no, nos habremos equivocado esta temporada, pero eso nos ofrece para seguir viendo al Valencia a largo plazo y, y convertirlo en uno de los grandes del fútbol mundial, ¿no? Yo creo que eh, lo importante es que los aficionados del Valencia tienen que saber que la historia del Valencia es muy larga, casi centenaria va a ser en breve y yo creo que deben darse cuenta que hay que continuar y seguir trabajando. Bueno, pues eh, digo que es un proyecto ilusionante, allá termini, no yo... bueno, va estar eh, estar en Singapur, debas, no? Chan. Sí, y va a hablar con el propietario del Valencia. La historia de la Liga de Fútbol Profesional. Alguna no? de la Lliga. Algo haurà rascat allí, Manolo. Un patrocinio y algo ha rascat allí. Para a es raro que Peter li pueda trobar un patrocinio a la Lliga singapurès, pero no pueda trobar un patrocini per al València de Fútbol. Algo ha rascat quan parla també, Manolo. ¿Estás seguro? Seguro. Bueno, eh... de mal equipo al treball, Salva. A les 6. Sí, Y ja eh, veurem... Probablement en los últimos días de Paco ya estarán. Sí, The Last Days of eh, Paco. Of Paco. Sí. Eh, Diuen les males llengües que el València el divendres o el dissabte ja podria almenys anunciar quan acaba el partit, Manolo. Jo crec que el València no anunciarà abans, excepte que, que, que algú filtre o que siga el mateix Paco eh, qui desvela el seu futur. Sembla que ell no ho va fer, que el mhm. València mm. tampoc, però que això més allà de dissabte, Manolo... No... De divendres dissabte no té ja... No, si, si divendres no es comunica quan acaba el partit, i ho comunica, ojo, el mateix Paco ja estarà en roda de premsa, jo no descarte que sigui el uh -huh. mateix Paco ja estarà en roda de premsa, quan conclogui le pregunten, bueno, Paco, ja saps, això no ja s'ha acabat, i diga, bueno, pues mira, ja ho sé, ja ho sabia, no podia dir... Fins hem arribat. Exacte. Però si no ho anuncia ell mateix a divendres, més enllà de dissabte no... no a excepció de que València no anirà, això. puga intentar anada per algun entrenador que el diumenge estigui jugant-se algo. Bueno, però Paco estarà pot dir que ell no continua, ah, però el València no ha anunciat el substitut, que és el que crec que va ocórrer. Sí. Ixa és un altre. Sí. Dit això, eh, digue, diguem, estàvem dient que eh, en la graderia estaran en quadre i l'equip tampoc sembla que vaig a tindre molt més efectius de cara al partit del divendres contra la Real Societat. Sí, suposo, Manolo, que apareixeran futbolistes... Eh Joven, s'entenc. A mi m'agradaria veure Carlos Soler, tenint en compte que el eh? València no mm. té mig centre defensiu, perquè els dos que habitualment han jugat, que són Enzo o Javi Fuego, no està cap dels dos per a jugar, per eh, acumulació d'amonestacions, seria un bon dia per a veure Carlos Soler. Sí, serà un bon dia per a veure nanos del, del filial, del juvenil, no sé com s'apanyarà per a eh, tancar convocatòria dichos Paco Allestaran, però no està Fuego, no està Enzo, no està Rodrigo, no està Abdenur, recordem tampoc estarà Gallà, Bacali, que efectivament també està a Cau, al igual que Serixef, així que mhm. Manolo el que li faltava al partit de divendres. Divendres, insustancial, ningú es juga res, no hi ha apenes futbolistes de la primera plantilla en condicions, grada buida, protestes... Veurem què és el que corre divendres a, a Mestalla, però s'està quedant un bon divendres, Manolo, per a fer un, un programa de ràdio. Lo que no sé és com anem a contar-ho nosaltres per a que la gent... No, perquè la gent està esperant que acabe, sí. que parle, allà estaran... Correcte. A veure va si parla, també... Va tindre més importància al post... A veure si de pas parla Suso i ja vos aclarissin algo. Mm, si la gent voldrà ràpid, passar, passar... Donar-li la tecla de, de, que, de que vaig ràpid el partit. Molta gent me recorda, i no es conya, el dia que se posàvem tu i jo a parlar en un partit, crec que era el de Copa de Tornada, sobre què havia sopat la gent pues... Molt, pues probablement el divendres... Hem de fer alguna cosa. sí, puga, a banda de que tindrem doble premi de Belarte... Hem de, fer, hem de formular una pregunta... Ah, una pregunta a la una gent. Una pregunta... Sí, per a que la gent s'ho passe bé en Correcte. la transmissió i en el camp. I sí. estar interactuant molt en el Twitter per a sí. que la gent mos diga, sí, sí, sí, sí, mos diga sí, sí, aquesta història. Sí. Algo més que destacar, Folgado? Pues eh, poca cosa més, Manolo lo de Xerixef, que l'opera sembla que és una eminència que va operar a, a Xerixef, ah, l'operen dimarts. Molts, a Beckham, a un fum de gent, eh? Sí, no, no, és el, el millor especialista del món, uh -huh. és el que va operar a, a Xerixef. I la informació que tenim al respecte és la que tu ja vas oferir. En principi, Manolo, si se respecten els terminis de recuperació, el València ha d'anar amb cura respectant els terminis de, de recuperació, però una volta, si s'opera no té per què tindre cap tipus de problema, excepte que el València se precipite, si continua així, en la tornada del, del futbolista. El València, lògicament, va intentar, com que només li queda un any de contracte a Xerixef i que aposta per este futbolista, tot i la lesió, va intentar treure-lo per un preu que siga assequible per al València. I torna a dir, la percepció és d'anar dona del València de Futbol és que este no és un altre cas Sergio Canales que este futbolista passant pel quiròfan sí, sí. i eh, estant el temps de recuperació que li toca per a recuperar-se és un futbolista molt aprofitable del qual el València pot treure molt de profit. Passa que és car. Això ho dirà el temps. És car si el, si el Madrid manté el mateix preu d'Eixida. Me sembla una barbaritat. 20 quilos per ser Eixida avui en dia. Jo eh, començaria a parlar per la meitat. Sí, o, sí. Per o, per una per, ses, o, per una, o per una operació semblant a la de Siqueira. Que és que te la quedes fins pagues, a acabar el contracte. Pagues fitxa, acaba el contracte, el futbolista queda lliure i tu ja decidixes negociar si el futbolista vol amb un nou contracte amb este futbolista o, si la temporada li ha anat bé i té ofertes, el futbolista se pot vincular a qualsevol altre club. Jo crec que el que Suso va intentar és algo semblant a lo que ha fet amb, amb Siqueira. El doctor que l'opera, Manolo, no tenia jo el nom, ara sí, el doctor finlandès mm -hmm. Sakari Orava, considerat una eminència i el millor del món en aquesta especialitat. Pues, eh, a més, com dèiem, ha operat amb moltíssims eh, esportistes coneguts, a Gebre Selassie, a Beckham, vull dir, té un llarg i ample historial, vull dir, no és qualsevol cosa, y me parece normal que futbolista, els clubs en el que se juguen en cada futbolista, si van a una lesió específica, puguen trobar un especialista eh, dels top per a eh, cobrir eh, eh, ese futbolista al que hi ha que operar i valorar o validar Mm. la inversió que se fa en cada futbolista. Sessió, Manolo, jo crec que van a buscar una sessió, estil si i a partir d'ahí ja veurem què és el que ocorre. Perfecte, Salva, no te'n vagis perquè hem de parlar de Levant Esportiva i esta sí, que a més se va quedar la tertúlia el company de Levante Mercantil Valenciana, Pedro Valero. Hola, Pedro, què tal? Bona nit. Què tal, com esteu? Pues eh, reunió llarga en el Consell d'Administració en el dia d'avui de Levante Unió Esportiva que tampoc ha desvelat res i que ho deixa tot per la setmana vinent. Una altra. La setmana passada era per anunciar que Manolo Salvador no continuava i la d'avui... Mm -hmm eh, sembla ser que ha sigut per a perfilar o acabar de perfilar quin és el, bueno, les característiques que ha de reunir el nou director esportiu de Llevant Unió Esportiva. S'ha parlat de noms, evidentment, han sorgit noms, però eh, ara és Quico Catalán, el president del Llevant, el que va començar una espècie, una mena de ronda de contactes entre els eh, favorits o aquells que poden complir els requisits per al càrrec i la idea, la voluntat és que la setmana que ve es torni a reunir el Consell d'Administració del Llevant i ahir sí ja pues, es pronuncia definitivament per eh, la identitat qui va ser el nou director esportiu del Llevant. És a dir, ara Kiko ha de fer un treball de camp, una espècie de búsqueda, uh mhm. -huh. i el que més agrada el que més acabe de convèncer... Probablement ja que més ajusta el perfil que Kiko determine que siga el més adient per al Llevant Unió Esportiva de cara a una reconstrucció i a un nou ascens. Això és. L'únic que sabem <clears throat> és que no va ser ningú dels que ja està en el club, això està descartat, vull dir, mm. no va ser Mora, no va ser Aizpurua, tampoc va ser David Salabert, va ser algú de fora i que segur que en els pròxims dies, pròximes hores, pues, començarem a saber eh, per on van els tirs, no? per on van un poc les... Pel que me dius, la decisió no està comunicada, però és probable que estiga avançadíssima. Jo crec que hi ha algun favorit, crec que hi ha algun candidat que sí que té en la ment Kiko, és de veres que insisteixen en que no ha negociat amb ningú, que no han parat amb ningú directament encara, però eh, la idea és que la setmana que ve, a principi de la setmana que ve, Llevant ja tinga algú sobre el que poder edificar el nou projecte esportiu, perquè ja passen els dies, passen les setmanes, i encara no se sap si va continuar Rubi, si no, qui se'n va anar, qui va renovar, vas i qui, vore, va haver. Vas veure a Rubi, eh, el divendres el vaig veure a veure com m'ho explique i que no se me malentengui, se me malentenga. El divendres el vaig sentir més en, no sé si una mena de campanya o almenys d'oferimenta que jo volia, però algo ha tingut que passar este cada setmana perquè ahir el mateix Rubi, mira, si el club no està convençut, millor que no. Ha passat el mateix Rubi del blanc al negre en 48 hores. Sí, a més, eh, la pregunta del diumenge d'un company no anava dirigida a què creu vostè que passarà, o que simplement era com, com, com ho veia ell, si uh -huh. se veien opcions. I ell mateix va dir que, bueno, si el club no està convençut, eh, el millor és no continuar. Vull dir, era un poc com deixant veure que, que ella sap que en el club no té el recolzament suficient per a seguir una campanya des de zero. Més tenint en compte que el tema d'Alcaraz mm, va ser molt mal la temporada passada, i jo crec que ell sap, ell és conscient de que en el club no compta amb, amb els defensors suficients com per a continuar la temporada més i que tampoc té molt de sentit uh mhm. -huh. continuar eh, estant ja amenaçat de mort de que la mínima te'n vas fora. També el Consell d'avui, que no se m'oblide, ah, s'ha parlat, evidentment, en 5 hores s'ha parlat de tot, també el tema econòmic, i sembla ser que llevant ja bar baralla una xifra econòmica de pressupost per la temporada que ve que estaria entre els 26-27 milions d'euros, és a dir, la meitat de la, de la temporada actual. Normal. Eh, una xifra en la que el club intentarà fer un equip que intente tornar a primera lo antes posible. Eh, I el qual va tindre, i s'ajuda, crec que són d'aproximadament 14 milions... Entre 13 del, i 14, avui dir dit les 14... Del fons de compensació per el descens. Que el club valora entre 13 i 14, no saben encara exactament quan serà, i uh -huh. també uns 8 milions per televisió. És un poc la xifra que, que es valora. En tot això, pues això eh, esperen tindre 27. També estan treballant en la campanya de eh, ja n'hi han perfilades algunes coses de la campanya de bona menys, però fins d'ací dues setmanes, no, dos o tres setmanes, no se farà pública aquesta campanya. Molt bé, Pedro, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Folgado, de moment sembla que el tema de la secretaria tècnica de Llevant Unió Esportiva passa per algun nom de fora, sembla que ve recolzat per els que hi ha dins ja, però que eh, va haver-ne nou director tècnic en la llevada esportiva, nou secretari tècnic, i que eh, vindrà, tindrà que dur les seues coses en un calaix i posar-les en el despatx perquè no és ningú dels que està. No, no haver canvi d'habitació, sinó que veure un nou a ocupar el despatx. Sí, ho acaba de comentar... Eh... Uh -huh de comentar Pedro, per tant Manolo descartem l'opció de que en eh, Isadú per integrada per, per Aizpurua i, i Mora, i a partir d'ahir, pues, com que Quico ha rebut tants oferiments de tanta gent del futbol en les últimes eh, jornades, pues és cert que tindrà que iniciar una ronda de, de converses o començar a, a, a, a descartar no? eh, candidats i, i decidir la pròxima, la pròxima setmana, perquè el projecte no pot esperar. Si, si és cert que el director esportiu ha d'escollir el nou tècnic, pues primer el 1 i després el 2, però és que l'1 el Levante el necessita conèixer-lo ja. Perfecte, doncs pues deixem així la primera part informativa. Gràcies, Alba. Adéu, Manolo. Tanquem la primera part informativa, entrem ja en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. de la NITI i 8 minuts arranca el test tercer y de análisis vos deia que se apuntaba que se apuntaba les 12 i 8 i per això Carlos Bosch, baixa Bueno, el que sí que están así son de la primera hora ara em enseñas información no? ahora que, ara que no tocaba Sí, sí, sí El Mick Jagger de los tendones <laughs> Ahí lo dejo El que va a operar a... El doctor Milagro Eso ya estarán, El que, el que va a operar a Cherisev El Mick Jagger de los tendones Y ya, este, ahí estarán de que era un Rolling Stone. Bueno, ya está. Pues mira, igual toquen Satisfaction els dos, no ho sabem. Ho comprovarem ara eh, en quan passi l'operació de, de Xerixe. Bueno, com deia, continua de la primera la Pedro Valero, que està per així, ja l'hem saludat, i incorporem el eh, director i presentador de l'Espai El Murciélago en Levante Televisió, Vicent Sempere. Hola, Sampe, què tal? Bona oh, nit. Què tal, Manolo, com esteu? Pues eh, així pegant-li voltes, sabies tu, lo de que era el Mick de los tendones? No, no ho sabia. Sacari no ho sabia. Orava, este? Sí. Sí, sí, s'acaba li agrada. El Mick Jagger de los tendones. I parla de que ha operat a gent com Beckham, Hailey Gebrselassie, Didi Deschamps, Marlene Otti, també la velocista nord-americana, Jonathan Woodgate, home, lo de Woodgate no li va quedar massa bé, <laughs> Marta Domínguez, Frank Fredericks, Aitor Caranca, Juan Eduardo Schneider, bueno, pues eh, eh, la mayoría son exitosos, pero claro, como en toda la vida, uno la vida te 10 billos y te 10 No es tan machor, ¿no?, con Mick Jagger. Este és més jove. Home, jo espero que siga Mick Jagger. I ja posat, eh, bueno, pues, si ha de ser Mick Jagger, que siga Mick Jagger, no? Però, Però escolta una cosa, a veure, eh, Mick Jagger, eh, perquè té la boca gran? Pe, pe, o sigui, sea, per què? Es que no, és una, no, no, això és una gran pregunta. per què Jagger, el que va a... per a la Xericef és el Jagger? Mick Jagger de los tendones? per què és molt lleig, perquè té la boca gran... Té molts diners... Té molts diners, balla molt bé... Està molt prim, que Està no molt sé. prim... <laughs> No, no sabem. Bueno, pues esperem que siga el Mick Jagger y no con conocido bueno al compañero de Mick Jagger, Matéis a más recorde de, Rolling. yo de música, Manolo, igual que de cine. Recordaré, aquí el famoso... ¿qué Richards? No, ¿qué Richards no. Folgado, le digo bueno al compañero de Mick Jagger en el Rolling, que no me recordo. Folgado usa, pero no vol dir. El de Tagatà. Sí, sí, son pare? Sí. La senda de son pares? Sí. Hostia. <laughs> Ah, hace memoria. <laughs> Busca, va. Sí, aquel que va a decir yo de... Google. Yo no tengo problemas con la droga, los tengo con la policía que no me deja consumirla. <laughs> val? que és el que se va caure d'un cocotero i per això tingueren que anul·lar una, una xira. I és l'amic del metge? O eh, no, és l'amic de Mick Jagger. <laughs> per això dic que espere que siga com Mick Jagger i no com l'amic. Bueno, pues eh, <laughs> dit això, sempre he de buscar-lo. Eh, dit això, i fins a que arribi Carlos Bosch, i per tant puguem parlar amb tot, puguem parlar tots... Richards. Keith Richards? Keith Richards, segur? Ah, pues jo veia Keith Richards. Sí? Vale, pues que Richards. Es que me sonaba... Mini punto, mini punto para siempre. Mira, ¿eh? Golfo, me sonaba que era Golfo. Sí, sí, sí, que Richards, sí que Richard va agafar les sendes de son pare i a part d'ahir cadascú que pense el que vulgui. Però, bueno, com deia, estem, volem començar així per no començar tan calents i començar ja a despotricar de Fernández Bolbalán que també imagina que pot ser el Mick Jagger dels àrbitres, Mare després del que li va fer ahir al València Club de Futbol en l'estadi del Santiago Bernabéu, un clàssic cada volta que el València va al Bernabéu, ja s'ha convertit, pues, eh, primer que el València marca dos gols en el Bernabéu, que és el que s'ha convertit en un clàssic, i també, malauradament, pues, que el València ve ja alguna decisió que el perjudique, cosa que ve siguent des de temps immemoriables, Eh, jo, sobretot, més que el gol de Benzema, que és escandalós el fora de joc, mm. a mi, sobretot, l'actitud de l'últim minut és la que me pareix intolerable en un senyor que s'autodenomina àrbitre, per tant, tenia que impartir justes en la primera divisió. Jo, eh, torno a dir com Pago i estaran, me costa creure que no se veig un fora de joc de, de metre i mig, però vaig a donar el benefici del dubte, però lo de l'última jugada de tres tios per l'any en la frontal de l'àrea i aquells sigan, sigan con si no la res, y la cara que posa a la fi del partido sobre todo que, que la que el delata con que sabía lo que estaba frente y el que había fet. Yo creo que le llegan no la altura. Eh, el que pasa a ir en el, en Bernabéu, yo no vas volver en directo, estaba en el Camel Levant, pero mm. vais después en el si matches. Eh, el tema del foracho de Benzema de claríssim eh, no, no, no una excusa otra cosa es que siga chustado, o que la posición de línea siga roïn, pero es que no hay excusa para decir que, el David no, puede no y que es fora de Choc o lo que pasaba el otro día en Málaga llevan no, no, no cal anar més, més arrere no? Andy Garrido en, dir, en la Rosaleda la lliga que se ven com la millor lliga del món que arriba un moment que bueno que sí que està emocionant perquè n'hi ha tres equips lluitant per el títol uns quants que no volen baixar i tal no està a l'altura i els àrbitres estan a anys llum de lo que se mereix un, un esport d'elit com el futbol de la primera divisió uh mhm. -huh no tenen excusa, és que no, no me val. Jo sóc dels que pensa que arbitrar és molt difícil, que quan te fiques ahí en un xiulet és molt complicat, que ningú ajuda... A vegades és molt difícil, però ningú però... te fica una pistola en el pip arbitral, eh? I també és que aquestes últimes jornades han passat coses molt estranyes, molt rares. Eh, no, vull, no vull dir que ningú vol que guanyi el Madrid Lliga o que la vol que la guanyi el Barça, però ja t'he dit, són coses que molt vol... estranyes d'entendre que, que se puga fallar en això. Que a la Lliga interessava que hi haguera Lliga hasta l'última jornada és una evidència. A més, el València, si haguera empatat, el Barça era campeón de Liga, eh? Per pues, Si hagués de y y faltes y Parejo en Conte vía en el traveser la clava dins, el Barça era campeón de Liga. Y eso no Y Fernández Polgarán no torna a chular en primera división lo que le queda de vida. <laughs> claro. Ahí está el truco. Es que el plumero se le veo ahí. no creo que en las teorías conspiranoiques, pero... Yo no creo ni las teorías conspiratorias, ni... sí que creo que saben lo que es juguen y la presión mediática de chular a cada club i Fernández Bolbalán, la cara de ahí cuando acaba el partido, en la cara del que sap el que ha fet que no estaba en el café, pero que no teme més remei que hacerlo. me toca? Hombre, Home, ya <laughs> Te vas ir parlant de Fernández y no me das paso. Son les 12 y 14. Arriba Carlos Bosch y se van de hacer una pausa pero No me dais paso. Diviértete con Conduce, siéntela... pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia, si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 6 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 15 minuts ja reunida la tertúlia i acaba d'arribar el polvorilla Carlos Bosch Hola, Bosch, que és redactor en cap de Superdeporte. tal? Bona nit. Bona nit. Com estàs? Mm, bueno, ja se ha passat el disgust. Sí, porque no se jugava en res. Bueno, si, no, perdón, si, no, si no estarías ansés no, com una tea. No, perdó, disgust no és la paraula. El cabrets. Disgust hagués sigut, efectivament, si te chuales algo, perquè... El cabrets. Afegixes disgust a, a, al cabrejat, però sobretot és cabrejat. El partit te vaig a amb en mamare i no vas a enfadar más, sinceramente. estaba estava <laughs> ella i jo soles i estava en el sofà de mamar y uno que estás ahí y Eso es de Nuno, que digo que ah, estoy aquí viendo fútbol <laughs> que ahí la mona escribiendo en Twitter un sillo tres de, de Twitter falsas igual, cuando critiques a Nuno Y algún te diu uno critiques a uno igual es Nuno saludos saludo de la misma parte Sí, sí, sí. Eh? Lo dels fakes de Twitter, el dia que Twitter poguera entrar ahí... Sí, sí. Twitter hauria de... N'hi ha, ha alguno de València que, bueno, Twitter, no és de València, Twitter però Twitter bueno. hauria de posar eh, alguna restricció com que el que no done la jeta i done la cara... Això me pareix molt bé, Manolo. Jo només tinc la meva. Seria una manera... Bueno. Te digo una cosa, seria una manera de netejar molt Twitter perquè hi ha molt de bravucó cibernètic que te diu... I després quan te veu a la cara se pixa damunt. Però sí. per Twitter són dos molt valents. Bueno, a lo, a lo, a, a lo que anem. A lo, a, a lo que anava Eh, se hacen caquita. Ah, ¿Va por el Pilar Real en Anfield? Sí. va va ser el trío arbitral en, en, la Cuba de Aníbal, Porque yo... Manolo me va, se va a ficar chillar como un loco, pero yo si me apures voy a asistir gilipollas, ya se puede ir, ¿no? Manolo, ¿no? son las doche y vinca Siempre ¿no? Sí, sí, sí. Mañana estarás en la contra, Pedro Navarro pero Valero. <laughs> Pe, que en la contra, pero en la foto. Pues tengo que, y que, cambiarlo. <laughs> tengo que cambiarlo. Ah, pues. Se Te ha cambiado el apellido. vas a quedar ya, bueno, a lo que nada <laughs> Eh, Yo puedo aceptar que, eh, que el Chuche se en, en un metro y mis de fuera de es Porque es una chuva rápida pero los tres placajes que le fan ahí claro, claro. es una frontal del área en el último minuto Te has hecho popó Això és tremendo, tio. Vaig a cridar, tio, que m'he equivocat. Crida, sobre jo, jo no eh. recordo una, una, una cosa igual, perquè és que és de veure. O sigui, n'han hagut atracos al València, perquè, perquè estem parlant del València, mm. monumentals en la història. I en el Bernabéu i contra el Madrid. Però, clar, el d'ahir, el d'ahir, que el València damunt és que no se juga res, per tant, al València l'atraquen relativament. Però és l'aport de Fernández Borbalán de que el Madrid d'ahir quede sense opcions de guanyar la Lliga. I que se li puga d'ell Claro, eh, a señalar a Madrid con bachiller una falta que en Madrid ha dit dubtosa, claro, claro, claro, val? per culpa falta tal, de vol valante un antepasado del Barça, que le muntat el callaré de, que viene en este país. Y que así en Valencia pues, está fent y y que se parla del tema, pero... pero en Madrid, no, mira, <laughs> es que ningún se plantea del No, re, re, de Benzema fuera de juego, ¿no? Eh, ningún yo eh, di este mis días en el murciélago Casi em, que era necesario O sea, era necesario que pasara eso Si no... Yo este matí del Murciélago. La prensa de Madrid, a, a, de repetir un mantra que va a convertir en una realidad siga o no, y, toda la, la prensa de Madrid se ya un fora de choque evidente en la primera rematada de Benzema, pero la segunda es un pase de Cancelo. Y ya es una veritat. Ninguno un no. Cancelo va pugnante en Toni Cross la pelota Le pega en la cama y va a Benzema que en fora de choque marca. No es un pase de Cancelo. Pero con Toches els de Madrid diuen Es un pase de Cancelo... Però que fuera un pase, dona igual. Avant, no, si, si te la pasa un contrari, deshabilita la... Pero la, primera chua Es anterior. No, que es que son dos foros de joc. Pero dir, vale, la prensa de Madrid diga que hi la pasa Cancelo, Cancelo no hi la pasa, Cancelo y pugnant amb Toni Kroos, Y es un, rebot, Es un valor rebotado. No la Beli, pega en la cama Y es un rebot. Pero si Benzema la cara que posa este flipar de que le donen el gol... Benzema se queda en cara de bobé de dir, pero, ¿Ha, ah, ¿ha, sido gol? Ah, sí, l'ha donat. Però jo, jo, jo mm, vas veure un tuit de, no sé si Manolo Anit, perquè jo em xidí pronte, mm. avui tenia una moguda de meches i tal, i m'ha al matí. O este matí, quan m'ha al matí. <laughs> Pero no, en mm, la portada de Marca ya, ah, ya están hablando de la, de la, del atraco. No, no, no, tranquilo, que, no, que lo veréis. Las portadas de Marca y As. Pero ¿qué esperaba la gente también? No, no, la gente, Eh, hombre, eso, eso ya son Escolta, xascarrillos que fem nosotros. La, la gente, usted tan Escolta, clar con tu y yo, eh? Como afecta también a mis días a este señor que está siempre al costat, y els editorials a días que a Pedrerol en jugones que era més del València... Que facha la Pedrerol ara! Que le han robado al Valencia, ara, Pedrerola. Ahora, ¡Ara, yo Ahora, te quiero, torero. con día, Joan Laporta, no se me dejen engañar. Claro. Es que està bé el tema. jornada que anem a viure entre el Barça y el Madrid, a ver qui guanya la Lliga. En, la no, portada del Marca el As no n'hi ni una sola referencia. Y la foto de Benzema empanar metro y mig fora de choc. va chicotigua, chicotigua a una columna que per, per a que entenga la gent, els periodistes ja entenem una columna, el que vol dir, no? Però foto menuda. Eh, una foto, foto menuda. menuda. Anem a simplificar. Una, foto menuda, de carnet. Però menudeta, menudeta. I no n'hi ha una notícia en cap dels dos diaris dient que però... el àrbit no sé què, però ja acabe, Pedro, ja acabe. I en el marca, en el BORM, el boletí oficial del Real Meseta, i ho dic, i, i arreando que s'enfade, saps? Ahir, en la pàgina web, que sóc tan borinol que encara Bueno, vas por el talle en Twitter, sinceramente. El pantallazo. Los valencianistas reclaman eh, fuera de juego. ¿Pero cómo que los valencianistas reclaman fuera de juego? <laughs> Eh, diga usted si es fuera de juego. Ni algo pichor, ni algo pichor, que es encuesta. ¿Crees que es fuera de juego? Claro, <laughs> pero, pero vamos a ver. que, probablemente ya, está, pero ya también bots que digo que no es fuera de shock. ¿Y qué pasa? Que si, si, votas que no es... que no es... Pero, pero que madridistas no son bobos, son madridistas. Pero no son bobos y saben que es. fuera de xoc un metre Home, i mig. a, i, eh, això contra el Barça, veuràs. Clar, eh, de la vida en Madrid, que se joda el València. Ah. pero això és el yo jo aficionado del Madrid, ni lo que te digo. Sí, no, eh? que sí, pero que el madridista no, no... Crees que fuera. però el madridista sabe que es un metro y mig, Pero los valencianistas... Pero diga usted marca, dígalo usted que fora juego que en metro y mig. Y Camacho comentando, don Barra de Camacho. Pero yo, de Camacho. De de yo Camacho. de Camacho yo No, digo, nosotros estamos bien, nosotros estamos bien, pero, pero ellos no sé qué, no sé cuándo. ¿De ¿a qué es? ¿Telemeseta? <laughs> Que yo la pague, el que yo estoy pagando el partido Això ah, este, te passa per no, per no posar la ràdio. Claro, es culpa de mamare. Digo, mamare eh, sí que escolta la ràdio i està en, e, en el ting, ah, pinganillet. Ta mare és una dona intel·ligent. I jo no tenia ràdio. Ta mare és una dona intel·ligent. Que mamare... El eh. València estava en el lloc menys oportú, el dia menys oportú. Ja està. Era, li, li toca el València sí, quan li podia tocar a qualsevol. Era que el que anara a ir al Bernabéu no Yo siempre és última... Yo l'última... Jo sempre conte la mateixa fan esto? ¿Qué fan esto? No fan! L'any passat que sí que el Valencia eh, se jugava molt... Porque ahí el Valencia no jugaba res. El Valencia se jugava el de d'entrar en Champions, Ahora el Bernabéu a, a retransmitir el partit i jo anava per davant i algú me va reconocer. i andaba un periodista de Madrid que tenia eh, molta amistat amb un periodista de València, anaven els dos charrans sobre el partit que anava a jugarse. Estaba Estava la situació com ara, el, el, el Madrid estava a jugarse la Lliga amb el Barça, un amunt, un punt avall, no, no recordo estava un punt avall, però... En Pichi i en Nuno, els dos últims pegats que ha anat, li ha fotut la lliga Correcte. al Madrid, al Meseta. I el periodista, vull dir, però assumint com a normal el que te vagin a furtar allí l'establishment que n'hi ha en la lliga, el periodista de Madrid i el periodista de València, com el Barça guanya el partit que està jugant ara, eh, perquè era, era la tercera jornada per la cua, diu, oblideu-se que d'així no aneu a en els tres punts. Vull dir, a més, en una... En, en suficiència, vull dir, com donant com, com una cosa normal que un equip no puga ser competitiu en el Real Madrid si a Madrid fa falta. I vos dic una cosa més. El calendari totes les temporades se repetís determinats ja, partits és lamentable. en data. En, eh, en no el mateix dia, però aprox. Dia 2, 3, 4 de gener és un València-Real Madrid. O sigui, en la, el València... O a millor a finals de desembre. El València sempre millor... se menja a Madrid i Barça en la segona volta fora de casa. Això me sembla injustíssim per al València. Després el Llevant mirarà el calendari i li semblarà injust també part del seu calendari. No, és que el Llevant, sempre que el Madrid, sempre que València juga en el Bernabéu, ara l'any que ve... Contra l'Eti Madrid. Probablement no, però l'Eti Madrid ve al Ciutat. Sí. L'Eti Madrid ha vingut al Ciutat obligat, les últimes temporades. Obligat. Sí, sí, sí, sempre sí. a guanyar la Lliga o a lluitar per la Champions i tal. Per tant, que torne. atenció, <laughs> perquè la pròxima temporada le té que dir a Carlos. El València li ha reventat la Lliga de Pizzi, li ha reventat la Lliga de Nuno. Tocava esta. Esta. No, la temporada que ve canviarà perquè no està llevant. Han evitat esta, esta, o han evitat Fernández Borbalán, perquè ho ha Ahir Tinc que contar un dato del, del, del juez del línea Cañamero, Carbonero, com es diu? Mm. Carbonero, eh? O... No, Raúl... No, no me digues que no Carbonero. Cabañero. <laughs> No, no, no vull saber el nom. Raúl Cabañero, crec. Tanta paz lleve como gloria deja. Pues has de saber el nom i ja veuràs per què dir. Acaba, jo, tu, acaba. Jo dic que l'any que ve possiblement Florentino Pérez ja s'haurà encarregat de dir dirle a Tebas que en el calendari el València la parte del tram final de la Lliga. Segur. Ma, és que en guany m'estranya ah, molt que... que ho, que ho mirem. Ho mirarem. Sorteig, perquè en guany m'estranya que no posaren serà... el València ahir a tocar els sous en la penúltima jornada. Manolo, el, el cabanyero este... Uh -huh. Cabanyero. És de Múrcia i nosaltres traguem unes, una informació en un, de un, de entrevista. Tristante Oliva? Usiro Nague, de, de una, Marchena Raúl, de, de un diari... Jabalí Viejo, de un diario murcià en el que hi día que, que estarà en la pàgina web. Ho traguem en su moment perquè Es la segunda o tercera vegada que le atraca al Valencia. En la noveta también, no? Va a ser. Y, y el tal Cabañero este digo que me gusta mucho el ambiente del Bernabéu. Eso está en la página web. De, pero ahí... Perdona, con diría que <laughs> da lo que promete. podemos decir que <laughs> da lo que promete, Da lo que promete. Podemos decir que no es noticia. Lo interesante del asunto... Lo interesante del asunto... Mm, es que yo este notícia en el diario en en, la página web unos vídeos, una noticia de cuando Cristiano Penaldo le a cagón, cagón, a un diano. cagón de mierda a un diano y al juez de línea de un diano. Que era caballero. Que era Raúl Caballero. <laughs> cuando Cristiano Penaldo le dio cagón de mierda, el cagón de mierda se caga. Pero se lo dice Rodrigo y ¡ay, a la primera! No, no, y se inventa, que le, y se inventa que le dio fi puta. Ojo, eh. en cara. Ojo, eh. Es que inicialmente al árbitro le digo, me ha dicho hijo de puta este futbolista. Pero cuando están... ¿El futbolista o escolten? Pero repere, tú has visto Eso me, això en cara Que sí, sí, sí, yo estava publicado avui. güey. y contra. Y més, greu, es es la frase admitida per el per que la posa en acta de la expulsión del segundo entrenador de Valencia ¿Algún me puede explicar cómo aquí todos nos jugamos algo, ya está bien, respétanos, és constitutiva d'expulsió? Mm -hmm. Algú me pot explicar el per què aquesta frase constitueix una falta de respecte a l'àrbitre? Manolo, que el cabanyero Cristiano Ronaldo li diu cagón de mierda i li trauen tarxeta groga i no ho fiquen en l'acta. En l'acta fica insultos. Home, que se fica en l'acta d'expulsar-lo. I no ho fiquen en l'acta. Este cagón és expulsió. Sí, jo crec que Rodrigo si no està problema, quan diu si el problema que... no és l'aplicació de la justícia, és l'agravi claro, comparatiu. Claro. Cagón és expulsió. I, i a veure, arbitrar no és tampoc... Jo entenc que arbitrar no és aplicar el reglament com a tal, sinó interpretar-lo. interessant. En un, tu pots ser flexible en un claro. moment de la però si Estàs en una final de la Champions claro. no, no, i o, ve un tio i te diu algo, pues, Pedro, escolta, no vas has carregat el partit per això. Ja que sigui una final de la Champions, no. Te diu una vegada, diu, Vale, entonces si diu 3 vegades, dic, eh, t'has sentit 3 vegades, Vale, una primera, t'has calfat i te'n vas. Exacte. Però ahí, pum, pum, que les imagines que, les imatges que traguem Canal Plus Y de la Pedrerola, de jugones. Y i, i Pedrerola ahí, caón, Y fiquen això com fa que mm. fa, que es el, el de, de les bonades estes. Caón, y la palabra caón en grande. y están presumiendo que le dio un cagón, tío hmm. Si está el vídeo en la página web. A Rodrigo me parece genial cuando en la zona mixta le he dicho cagón es un fenómeno. No le he dicho Juan Parla es un y, Y comienza a decir tacos Y comienza a decir tacos. Si le hubiera dicho eso, claro, que le agradí. Que lo pienso, pero no se lo he dicho. Que le agradí. Pero es que en Esparti... A esos danos bords que... Rodrigo lista a mí me gana siempre. A esos danos bords que tienen prohibidos pels, pels, pares dir tacos, que lo normal en un nano, y el, el nano que va a mesurant siempre, comienza a dir al padre eh, si dic això me castigues <laughs> Y si yo lloc de ser, y China va poder va poder decir estacos que el padre no dice a dir sí, sí, Es lo que va a hacer Rodrigo en la zona vista. Pero es que te raó Rodrigo o en el Scam se diuen mes burrades que lo de Cabón eso te que lo que, Es que se veu en la tele el, día del, el día del Málaga Llevant cuando pita el fuera de xoc de Morales Hechos, hechos del llevant, bueno, Pedro Pedro López en mi vida ha habido tantas barbaridades en un campo de fútbol y el árbitro no fica en el acta res. No le que res a ningú. Che, pero que se fanca. Si no, ayer no l'hagués xugat el llevant. Que ni a un placaje ahí en la, en la frontal, Pero que es que damunt, Es que estan els mateixos jugadors del Madrid, saben, dic, Pareu-lo que, pareu que se va a pagar i, i, Y no, no. diu, es que Parejo va a clavar gol, tío tireu, que, que empate d'estos. Tu te'n recordes l'any passat en el Bernabéu. y i perdó, i, perdó i, i, i, i sé que tú no puedes previndre, o a lo mejor sí que puedes previndre que el Gran meseta te va a robar en, en, en la cova de Alibaba, perquè te va passar. pasar. Pero lo de Tebas, güey, eh, y tocantes nassos, tío. Perquè la convidat del València, Carlos, que també sí, la sí, lo de Tebas eh, i tocantes nassos. Tampoc sabies això que anava a passar. No. Tio, és que, quants, quants anys vinc diguen que els clubs tenen el, el president de la Lliga que ells trien? que no vos, vos extrañe que te vas... ja le habéis sacado la bicha, Manolo. Tema és, Tebas i el Madrid en el tema de la tele no han estat massa... Vull dir, no han anat de la mà, eh? Vull dir, han tingut els seus Perquè el, el autèntic amo de Tebas ¿Es el Tito no, Flores? y es el, y Barça. No, el auténtico amo de Tebas. El, el es este? Es Jaume Roures. Tebas y Flores han tenido sus rifirrafes en Guañe. Yo que no, yo no controlo. Pero eh, no, yo, creo que, no, no, yo creo que, tienes una errada, ¿eh? Yo creo que es el Barça el que va a fichar per Telefónica y el Madrid per Media Propera. Pero el Madrid no estaba de acuerdo en la cifra que se barallaba al principi. Pasta, Madrid ¿Y vuelve y ¿Y més àrbits, ¿Y me Así la pregunta es qué ha pasado entre Tebas y Peter Lim, Porque cuando aplega Peter Lim al Valencia era horror. Era, era un, la bitxa. Era, eh, i, i, i, i les dues últimes declaracions de teves públiques sobre Peter Lim és, és que un mamazo. I però... Che, sen, no, no, no, no. Lo de avui era... Estem així no, si Rodrigo tal i tu... Per favor, no, di, no digues teves. <laughs> Eh, Soy Vicent Sempere. Eh, perdó per lo de teves. Home, per l'amor de Déu. Che. A veure, n'hi ha veus... N'hi ha veus que apunten a que hi hagué una troballa... Home. Una trobada fa aproximadament un mes, dos mesos en Singapur entre Peter Lim i Javier Tebas i Peter Lim posar en contacte Javier Tebas amb alguns empresaris singapuresos a l'hora de intentar vendre el producte lliga de futbol professional i asiàtic, poder no sé no? traure un sponsor d'aquella part del món per a la lliga, que també tindria collons la cosa que l'IM poguera ajudar a la Lliga tindre un sponsor i que el València continuï amb la samarreta en blanc. Tindria collons la Javier Tebas, quan li han fet una pregunta òbvia de, si el València no està en Champions, Eh, tendrá mm, mayor sí, sí, podemos, podemos si vos. Y, y, contestar a otra obviedad, de, claro, si no estás en Champions tienes menos ingresos, por lo tanto el control financiero te obliga a tener menos gasto salarial. Obvio. Y bueno, fíjese ya. a no ser que haya otros ingresos. Al no jugar Champions va a tener menos ingresos, evidentemente, y eso afecta siempre a los límites salariales que están establecidos en el control económico salvo que puedan ser sustituidos por más patrocinadores o otros conceptos que pueda haber. Aunque tener que recordar que la temporada que viene también en ingresos audiovisuales pues va a haber un importante aumento en, los clubes en general, por lo tanto veremos, pero será también una decisión del club, pero evidentemente menos ingresos de Champions, más limitación salarial. Bueno, pues eso digo. si no és Si no, una pero como dice la poteta Huerta, a que si hago un... estamos fácil Si ve algún patrocinador eh, eh, grúas Pepito y el camisetas de Valencia por mucho dinero, pues, yo complicado. como tienes más la- ingresos, te, te permiten gastarte más dinero De dinero moment, la realidad es que... en futbolistas. En, en dos años en mérito, la realidad es que la samarreta está en blanc, y esa es la realidad. mm. que Peter Dripper va a hacer un les dijuni de treball mes diario y se ve que les radios, pues, duguem algún virus o algo yo la lo voy a contagiarse. No te pegues res, eh? Ja, eh, però això ho, habría de valorar yo si, me perquí o no. Si, no me chica lògicament no... No, no, no, atén-me. Si no, no, no. no te pegues res. Me jo tampoc jo, estava... Jo, saps que de tu, me no te saps que de tu me yo tampoco però eh, no n'hi havia bollos? ¿El de Dejuni? No, no sé per on vas, però me dones por. <laughs> No, com el de Dejuni? Esta nit sempre eh, dona una miqueta de por, és cert. Eh, ell va dir lo de que la samarreta del Bansi tenia un preu de 10 quilos, la veritat és que en dos anys de mèrit la samarreta està en blanc, i consultar, i a més és una informació que donarem aquella nit, consultar gent, gent que se dedica a això, me diguen, mira, si apareix uno per 5 van a firmar-la molt de manolete. Ni ha aparegut uno per 5, ni uno per 10. És que ara val menys. I ara, lògicament, la samarreta de València val menys. 12 i 33. Fem una pausa, en tornar llegim, sentim els últims whatsapps bravo, que, han arribat, que eh, hem arribat. Eh, de, de Pepito de Museros. De Museros n'hi ha. Sí, Pepito Museros s'ha cridat la primera part del programa, però me diuen que ha sigut tan bo que van a, repo a reposar-lo la segona. Van a fer una reposició, com si fora el príncipe de Belén. Privilegis, eh? <laughs> Vinga, fem una posa i encara parlem de més coses. Hem de parlar del futur. Estem eh, eh, enrocats en ahir, però el ja s'ha acabat i hem de parlar de futur que ara mateix diré que és quasi l'únic que li interessa a la gent tenint en compte lo trist i depriment que és el present. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Información TV i en Superdeporte. Superrunning. Running. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Neumáticos a punto, depósito lleno, calentamos motores y arrancamos. Abróchate el cinturón y disfruta del mundo del motor con nosotros, porque todos los jueves y viernes a las dos y media de la tarde nos ponemos al volante de Supermotor Levante. Novedades del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, seguridad vial, nuevos diseños, nuevos modelos, competiciones y toda la información del motor de la mano de Paco La Huerta. Recuerda, Supermotor Levante, el programa de motor de la 97.7 Radio, todos los jueves y viernes a las dos y media de la tarde con Paco La Huerta. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 35. Vinga, la pregunta que estem fent en el, la nit d'avui, en el WhatsApp. 627980336, divendres vas expressar el teu malestar a Mestalla o penses deixar avui l'estadi? Ixa és la pregunta i estes les respostes. Whatsappeame eh, Whatsappeame eh, <laughs> WhatsAppéame eh, Hola, bona nit, Manolo i Salva, soc Dani, des de Londres. La veritat que si poguera anar a l'estadi aniria i, i li faria saber al, al senyor Peter Lim que esta planificació és horrenda i que, que ja que posar ser les piles de cada temporada que ve. I per a mi el principal és un bon entrenador. Un bon entrenador i a partir d'ahir construïm el projecte. Però, però sí, anar a l'estadi i demostrar la desconformitat amb educació però en contundència. Bona nit, good night, sempre munt. Buenas, soy Pablo y de así envié una salutación pues, a Arturo Delgado, que está al control de eso, a Salva y a Manolo. El malestar yo creo que ya se eh, ha la Fisio Pro durante toda la temporada, el malestar a el, resultado del proyecto que está siendo muy decepcionante. amb el cabreig amb l'equip. No crec que, que faci falta expressar els divendres perquè crec que ja s'ha expressat l'afició. A les males i a les bones sempre està ahí, però que també té un home crítics i per a criticar l'equip, que no li convenç. Adeu. Motius per a no assistir a Mestalla el divendres hi han molts, però em pregunte, per què anar al partit del Villarreal i no del divendres? No ens juguem res, ni ara ni fa dues setmanes. Jo almenys assistiré a Mestalla, en les y en no tan bones. Hola Nit, Manolo, Salva, soy Javier desde Murcia. Hombre, yo creo que igual que en los momentos malos decíamos que la afición tenía que ir al campo a ayudar y, salvar al equipo, creo que lo hicimos muy bien y estuvimos ahí encima y ayudando, ahora toca dictar sentencia e ir al campo a decir cómo ha sido la, temporada y ha sido un desastre. Entonces hay que ir y silbar y, decirle al dueño cómo están las cosas. Ha sido horroroso y que lo sepa, que alguien se lo traslade para que no vuelva a correr Entonces sí que hay que ir. Dos opciones, o, no va nadie al campo y se queda vacío, o va todo el mundo, se llena y todo el mundo pitando. Término intermedio no sirve de nada. Venga, Amont. Bonanit. Manolo, soc Pepito de Museros. Divendres a Mestalla a dir-los a estos com està l'assunt de veritat. Com que Mestalla buit? Deixat estar de Mestalla buit, Mestalla ple i a dir-los a estos les quatre veritats. A futbolistes i als de la directiva. A tots. L'únic que se salva estaran. Que li fem una, una xicoteta ovació, moltes gràcies per, per evitar el, el gran desastre, però els de més, nyenya el mono a tots, nyenya el mono. Les 12 i 39. I és que sembla que... Tampoc estan... Enca... Petó de Mujeres la clava avui. vale. Absolutament d'acord amb ell. Eh, jo, jo... No, res, res, però bueno, eh, i la gent que té dret a expressar-se. Sí que sembla que anem a veure un més tallat que el, <laughs> Hombre, no. El de Carlos, pinta de que ya facha Carlos, en la gradería y en el campe, eh, que de ya ni a cuatro y que no están para el divendres. Abdenur. Abdenur, Enzo, Fuego y Rodrigo. Digo yo que fuera Enzo y fuera Fuego es el mejor día posible para volver a Carlos Soler, no? o a Fran Villalba o a algun xiquet aquí Home, sí. però el de pivot defensiu en, en principi que és la professió que falta es, es Soler, sí, sí, sí que és un bon dia, claro que sí, és un bon és dia un bon... Als, i a més, i a més, als, als nanos, i a més parla al micro, si no, no se te sent David, és un bon dia, és un bon dia <laughs> eh, dieu que, i a més, és, és un dia seria l'única manera, Vicent, de donar-hi alguna d'al·licient al partit de, de divendres Bones xiquets, sí de, mm, jo de fet vaig el, a portar el meu nano perquè volvo a la Fran Villalba i dic, pues, segurament jugarà espere, que a la, no anirà perquè després no anirà. Mm. També de veres que... Joan i el Mestalla, que clar. està salvat i Xavi Minus l'altre dia... Però ahí estaran, si el convocava Neville, no el convocarà. No sí. està massa content eh, Fran Villalba i vaig deixar de moment ahir, però no és l'únic que no està content en el filial. N'hi ha més, vera... Un altre, Nacho Gil, hi ha prou jugadors que Igual si dic això, a les han cometit de la llotja en el pròxim partit del filial, com va fer amb algun periodista la setmana passada, Cuidado. però però no sembla que la gent estiga... Ah, i la gent està molt temerosa del que vaig a fer a Sant Costa estiu en la cantera. I quan dic la gent, dic empleats, de pat... empleats, eh? empleats, tècnics de futbol base, estan tots una miqueta en la mosca darrere l'orella. Pues veig ara el que fa. I és la segona part, en la qual entrarem, tindrem temps d'entrar aquest estiu. Eh, però hem d'entrar, lògicament, en el futur més immediat. Estàvem parlant del partit de divendres i probablement l'únic al·licient que hi hagi, senyors, és el d'haver algun nano del filial que puga... Jo, jo no estic massa d'acord en això, eh? però bueno, jo, és que vinc de l'experiència del partit de Norriols i jo crec que si la temporada hagués sigut normal, si tot hagués sigut normal, és el partit per aquí, és que els 11 o els 12 o els 13 o els 14 que han fet la temporada que han fet i la gent de Mestalla els diguera el que tenia que dir-los. Sí, però és que el És el moment, ja, perquè és sempre... que Monge té els quatre que no van estar. Jo sempre que he vingut a aquest programa sempre dieu Eh, es el momento de estar en el equipo de tal... Però, però ja arribarà el dia de... Eh? Ja arribarà el dia I és el, de chularle. Eh? y es el divendres. Pues escolta, I prou, prou, pena, i prou pena tinc jo, i además lo digo dic clarament, eh, me dona igual que el curso us enfade, prou pena tinc jo que la gent no vaya el divendres i els hi diga en la cara no. al futbolista. A veure, jo ho entenc. I, al, o sea, i al Consell d'Administració el que els ha de dir... Jo ho entenc. I, el, el que, i la gent està molt farta. Al valencianista no, no No, jo el divendres o sea... de matí estic, el dissabte de matí estic en un almoçar en, en amics, la majoria dins del València, i me diuen, no, és que acaba per no anar és que els últims partits a mi no ben anat. És comprensible, jo ho entenc, i amics meus els eh, passa igual i tal, però si tu te pares a pensar ofredament, fredament, dius, escolta, és que el divendres Mestalla hauria estar ple i xiulant a l'equip. Ojalà. I diguen-li, eh, la temporada que ve torneu. La temporada que ve torneu sí, a fer-ho. Estic això, eh? I és el dia. I a més, és el, va, és el meu moment. ho vas dir en la prèvia del partit contra el Sevilla, que vas dir la gent, em penteu i jo seré el primer que vos convine a anar l'últim partit de Lliga y dirlos en la cara es que, vamos, de qué mal tienen que, que, que morir. Pues ese es el momento. Ahora, yo me encantaría que el divendres esplenara no a Mestalla, pero que no, que se esgotaran en localidades. Eso ah, sí. Bronca. Y en, y en gana de decirle a la gente lo que, lo, lo que ha de sentirse, eh? Als de l'herba, als de la y de d'almenys tributar-li un aplaudiment a Paco y Estarán per haver evitat el desastre absolut. Eres un bandido, Manolo. <laughs> Perquè acabes de dir que no estàs d'acord amb Pepito de Museros i ja, ja diu això? No, ahí no hay techo. Sí. A que, a que fiquen per tercera vega. Ho ha dit semblant, en matizos No, no, no, no, no. Y lo del aplaudimiento Paco y Estarán también ho ¿También? Se copia de, Pepito de Museros. será, posible el día de la Això ah, xulada. lo que ha dit Pepito de Museros. El Camp no, Mestalla ple, a pitar a chuaos y a la directiva. Ojalá Y aplaudir a Estarán Muchas gracias, señora Llestaran. No y de tot cor, de tot cor, n'hi ha que dir-li, perquè ens ha evitat un marrón important. Jo no crec que el València haguera baixat, allà estan els números, ¿En Neville? però el susto... Ojo, eh? El susto era, el susto era que era. Eh, bueno, sí, en eh, Neville te van Neville, veus, en... ja, ja he pensat que sí. En Neville... M'has dit Neville i ja he not, pensat que sí. Se, nota, bueno. se nota molt la mà de Neville per allà on passa, perquè la Federació Anglesa se li ha colat en la web la llista de convocats de la selecció anglesa i ja la sap tot el món. Ja, ja, allà, allà on va, a lo que, allà on va, a, a, a com a San Miguel, on va triomfar. Allà estaran, se mereix. Ja és evident, un agraïment, és, que menys. És evident que no va renovar, hi ha molta gent que no volia que renovara, jo... Jo em recordo Manolo, Manolo que dia el que està fent el València en Allestaran és el més coherent que s'ha fet des de Rodrigo Callo. Esperar a veure si funciona. <laughs> Si no funciona, no. Si funciona, sí. Imagina que, que ha funcionat. Per què té que ser que no? No ha funcionat. Eh, però n'hi ha que dir-li moltes gràcies. I això sí que se veig la, signa, signa d'Oro i Brillantes, no, no, no el Lunai. No ha funcionat per circumstàncies, però sí que ha funcionat perquè ha salvat l'equip. Una vegada salva l'equip és quan deixa de funcionar i estaran, per circumstàncies, perquè futbolistes el dia del Getafe, el dia de Villarreal, no competixen com havien competit el partit de l'Eibar i el partit del Camp Nou i el Sevilla, que són els anteriors. Sí, eso, eh, perquè el primer és, Las Palmas, que, ojo, si l'àrbit no te guinda, a millor Las Palmas guanyes, eh? Sí, sí, que claro. te pots ficar 0-2, 0-3. O sigui sea que Allestaran ho ha tingut complicat perquè eh, ha espavilat l'equip, eh, l'equip ha reaccionat i quan ja ha aconseguit el mini objectiu Castanya Objectiu, que és salvar-te. <laughs> Castanya Objectiu, Castanya crònica. Objectiu és una <laughs> bonica paraula. Sí, és una crònica d'això, una opinió. <laughs> És que anava a dir una empurrada més gran. Sí, una, con la de antes, no? Con la de antes. Però jo, jo des de fora mai me vaig creure que Estaran tenia possibilitats de seguir, la veritat. Des de fora, eh? Jo mm. eh, vaig entendre que era el missatge que n'hi havia que, que vendre, que explicar, que és, bueno, Paco, si lo haces bien, pues seguiràs, però a mi me costava creure que l'IM... Lim Iniciar un projecte en Paco i ha un, moment, hi ha un moment que el club... Des de fora. Ho ja, diu, eh? ja me conten que el mateix Lluny també hi ha coses que veu que, veu que li agraden després de vindre de les guerres intestines, primer de Nuno en Rufet, de, després de Neville, que no volia saber res de Suso, el fet de que quan ix el problema, per exemple, de Fegulí, regla a mitges entre Paco i Suso eh, anant a l'unísono, és, és una de les coses que eh, a Lluny en un principi li va agradar, però clar, a la fi, a la força d'orca, que diré jo, jo, jo tinc una teoria <clears throat> que la bache esposada te día en, en, el murciélago, dime Andrés, pero Miguel Castillo, como es un bandido, me saca de quicio. usa te, fero, ¿eh? usa, pero esa teoría es correcta, Carlos. Usa fero, y, la vas a contar. Y la vas, <clears throat> a contar ahora. Ni al códice de vestuario, que yo creo que ahí estarán, no, no está listo. Y ha por cosas, pero pero cosas eh, se le ha escapado se se ha escapado ahí. Si digo Jordi Sorlí, yo no voy a a Jordi Sorlí porque no el con res. però sí que sé que és un gran professional, és un gran recuperador. Sobretot és un jugador, és un, és un professional volgut pel vestidor. I fins al punt de que és l'únic que volia fitxar mm, Valverde per a l'Atlètic de Bilbao. Bueno, si Parejo hagués nascut en Baracaldo també se l'hagués portat a l'Atlètic de Bilbao, vos ho assegure. si Valverde mapa Mapel Barça, preocupa que se anduvo parejo al Barça, eh? <laughs> No, no. recorda't lo que ha dicho? No me preocupé, preocupe, pero bueno, sí. A parejo no se, se lo volvían pero no podía. Pero sí que se volvían duro a, a Jordi Sorliguerola. Es un recuperador molt Y sobre todo eso es el concepto de médico de cabecera, ¿vale? imaginas a la dona del poble toda la vida, di que tú te respetes, Cuando y cambien el meche, don Vicente ya no está. Y está este, este no, no sabe! Sí, pues sí, no sabe! Es el meche de toda la vida. Este es el recuperador que a mí me recupera el deseo y... i això té un, un, una component de suggestió íntima de la persona que així m'agrada. I, a més, és un bon professional que té la mala sort, entre cometes, de que quan li toca ser el preparador físic fracassa el projecte, però el València té que estar listo i no tirar-lo al carrer. <clears throat> I així on vaig. Dos whatsapps de Jordi Sorliguerola als jugadors del València dient, entre cometes, este mamón, que putada me ha hecho, perquè m'han dit que estava no vaig seguir deprimit, però estava molt fotut, Home, molt, normal, molt eh? fotut, molt fotut. Per que no ho sàpiga, estaran quan aplega el càrrec, se eh, carrega Jordi Jordi. <coughs> claro, I, correcte, I diu, jo quiero mi preparador físico, que això està ben fet, trae tu preparador físico, però no tires al carrer a este perquè és molt amic de futbolistes, perquè se va guanyar perquè és bon professional, no és que sigui un pilota de futbolistes, és un bon professional. Entonces, tres whatsapps de Jordi Solí perquè té el telèfon de tots. Té el telèfon de tots díganle este, ya ves la puta que me ha hecho, ahora yo, ya ves, no sé qué, proposen que mentre el València té l'aigua al coll i el descens és, un, és, és una possibilitat de jugadors corregut. I quan el descens era matemàticament impossible, estava matemàticament salvat, i ara ti no te vamos a conseguir el contrato de año que viene. Això és una teoria que tinc jo, que no la puc demostrar davant de ningú, però els vestidors funcionen així, perquè en el Levante Kiko Catalán y Manuel Salvador se cargaron a un fisioterapeuta o a un recuperador y tiraron al carrer. Y la agarraron de la orelleta Ballestero, y compañía y a las dos semanas estaba trabajando en el, Levante, B. Y en el Valencia estaba Pepito de los Santos, que puchen del Mestalla, al primer equipo, y Llorente se le carrega. Y en un viaje a China de estos que se ven en Famol Pellegrino y Cañizares esa gana, Llorente de la este va a otros. Y Pepito de los Santos torna al primer equipo. Com mai tenia que haver de passar. 12 i 49. T'ha agradat o no, Pedro, la història? M'agrada la teoria i te la compro. És una teoria, eh, és una ah, teoria. també entenc que n'hi ha moltes... Jo l'havia llegit, llegit també el teu diari. Quan, eh? E- quan els vestidors estan podrits en alguns clubs, l'entrenador ha de limitar el poder del vestidor. Ha de dir, sí. vosaltres maneu, però hasta sí. Així mane jo. I jo sí. porto el meu. Pero no, tú porta el teu, Saps? però, però un recuperador no és... Jo estic d'acord amb tu en el tema de Sorlí, a més no el conec i no, si no conec la història. Si és un recuperador bo, honest i treballador. Però... I si, tio, quan ha sigut preparador físic de València, li han enviat WhatsApp tots els periodistes de València. No ha contestat a ningú, te ho dic jo. Això són els que valen. I quan t'allistaran jo cultura de club, i és cultura de club, i no el conec de res. Però és bo, tio. Jo crec que estos futbolistes jo no dic que s'hagi sigut just amb Jordi Sorlin, no sóc qui per a dir si s'ha sigut just o injust, sembla que la decisió de Pago i Estaran no ha sigut massa justa, però crec que este, que este vestidor no està en condicions de demanar res, res. a ningú. 12.50, vinga, l'última pausa i tornem. un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía. Y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro. Todo en fotografía. Calle Castellón número 2. Valencia. www.fotopro.es. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 51, dos preguntes per anar tancant. La primera, quan penseu que va fer el València la no continuïtat allà estaran? Se, quan, se quan parla, acaba la Lliga? Se parla de divendres dissabte, eh? Jo crec que el dissabte. Aprofitant de cert informatiu, tranquil·litat per al club. Jo, crec, jo que crec que ja tenen el nom. O sigui, el jo nom crec ja també, eh? És més, jo crec que, jo crec que no s'ha publicat probablement encara eh, perquè potser el entrenador està ara mateix en, en contacte amb un altre club. Jo no sé si, si, si és per això, jo crec que... Demà va sonar molt, ja vos ho dic, perquè ve a Europa. Demà va sonar molt el nom de Sant Paoli. Atent-me, eh, jo ja crec que, que només el fet jo analitzo el te, eh, en García Pitars va ser molt respetuós en, en el trasbase de poders de Neville a, a Paco Llestran uh <clears throat> -huh. jo penso que jo pensava el mateix que tu vull dir, no diran el nom perquè s'està jugant no, si no s'ha Llestran el València abans d'anunciar que Pedro Valero és el nou entrenador, uh mhm. -huh. li farà una no bona despedida a Paco Llestaran. Jo crec que ahir València va ser, i hauria de ser-ho, eh? jo crec que el, en els temps no li van a, a afear eixida a Llestaran. I, i, I encara que l'entrenador estiguera lliure, s'esperarien eh, per eh, respecte a Llestaran. Eh, més, més. Jo, teoria jo crec que València li va donar to, fins i tot l'oportunitat... No, no, de que siga el propi Estaran qui ho comuniqui en claro, una, jo crec que... Jo crec que el divendres ja podré Manolo, saber si... García Pitarch va ser no molt continua. respectuós en, en els temps, si se'n recordeu, en la roda premsa ho va dir dos o tres vegades. En la roda premsa ho va dir, ho va dir dos o tres vegades. Uh mhm. -huh. Pum, pum. No, que dir-li ho va dir en persona, no sé què... Bueno, ja no recorde perquè entre viatges i tot, ja... Lo de Neville, sí. El espacio-tiempo. Y preguntar a Neville, tal, se me, va, el que recuerden la, síntesis de que iba a ser muy insistente en ese sentido. Entonces yo creo que sí que respetarán ahí estarán. Yo creo que sí que respetarán ahí Estarán Y la siguiente reflexión que me de evidentemente ahí Estarán no es Porque si no Guagueres anuncia anuncia después Después de Pedre el respaldo es Wii o y Y no se va a anunciar Estarán ahí Ya casi explota En un momento en que fa cara de no es entrenador Y lo sabe que diria Julito Iglesias, i, i la tercera reflexió és que jo no veig a Suso avui en dia sense entrenador. I si tu creus que ja el, ten, tenen triat? Uno tens dos o tres variables, que potser el mercat te pot donar alguna a no sé què, no sé quantos, però si, si García Pitar, ui, no té entrenador, se ficarà el tio Peter i punt. Vull dir, no me crec que García Pitarch avui no té l'entrenador. Ara, que no estiga 100% tancat, no estiga uh mhm. -huh. per allò de que estaves esperant a Paco, però que Paco, eh, que, que García Pitarch està picant pedra per ahir, uh mhm. -huh. en altres entrenadors i que té un ja molt picat i repicat, o dos, per favor, no me crec que ara se'n vagi eh, García Pitarch a buscar un entrenador. Voy al mercat! No, no, no. De fet, sabem que ha tocat entrenadors Yo creo que, Manolo, se van a esperar, evidentemente, pero lo que digo Carlos es del tiempo de Suso y tal, pero respecte, ahí estarán pero pense que yo creo que fa semanas el València de haber anunciado una vez s'havia salvat, el nombre del entrenador. Es que no pasa res. Es que hay dos clubes han fet, y ahí, incluso, si era estarán y este migdia ho en el Murciélago, si la a aposta ahí estarán pues dir y sabore y saber quién futbolista se pucha en autobús de Paco en cada quilo, no se O, sí, pero es que el Valencia vaya a tener la decisión de que era ahí estarán ya El Valencia sempre... Tu preguntas y dices, no, no, la decisión no está presa. Pero tant no poden usar una decisió que no han pres. I jo aplaudís que, que el València hagi esperat. És que com van anunciar una decisió que no tenien presa? Eh, quan, que n'hi ha un moment en què tots estem convençuts que renova i estaran, després de guanyar el Barça... No, perdó, Barça és diumenge sí, o dissabte... No, Compitar diu que és el, el, el candidat no, no, firme. És que després li guanya 4-0 l'Eibar, que borda el futbol, que fa un partit que m'estalla fa la ola. Sí, sí. recordem? Tres sí, sí. dies, un partit entre setmana a tu te diuen que no és allà i no t'ho creus. que el València, el València en aquest moment diu, no està decidit. Quina esquizofrenia temporada. O sea, vale. No ah, està decidit. Fa la ola i, i, i, deman, i, y, és... i Manolo, eh, tu portes ja mesos dient, mm. el dia de la Real Societat, tots mocaos, però és que han passat tantes coses... Que la gent ja s'ha enganchado El dia de Villarreal, eh. que era el dia de la moca, ara ja no quedava ni el tato. Quan acaba el partido de Villarreal, la Chen ya se piraba y digo, eh, no, no, no pobre més. O sigui. El que se vuelve a quedar a, pitar, jo l'aplaudís, i es que se'n vull anar a casa. Que facin el que vulguin, sí. ya ja, és que és comprensiu, falta, no? encara que a mi m'agradaria que se plenara Mestalla per a dir als eh, amos alguna cosa. El eh, tema Cherisev, dimarts que ve ser operat, la pregunta que la, la faig és que en tres minuts de programa 20 quilos és la clàusula de Cherisev. <laughs> Quanta pasta estaríeu disposats a pagar per este aquest jugador? jo vinc quilos ni de conya, no m'atreveix a dir, no sóc un negociant, però no sé, 3 o 4 o 5, li, li queda un any de contracte. Se acaba el contracte. La, Mira, el València està gastat 10 quilos per Canales, jugador paregut en quant a lesions... A mi el no club me diuen que no tenen la percepció vale. de que Xerixef siga un altre cas Canales i que després de l'operació eh, reposant el temps que té que reposar pensa que és un jugador que li pot donar molt al València. Però en aquest sentit, me pare una burrada, jo me gastaria a lo millor 4 o 5 quilos. Jo, si, Perquè és que si, es va el futbolista. Si el jugador se'n va a este metge que el té que operar de la lesió muscular i el té que deixar, i el té que deixar net de veritat, el té que deixar net en aquest sentit, o nou, millor dit, jo el fitxava segur. Jo, mm, alguna vegada me preguntaren i diria, no, jo no el fitxava, però si realment tu tenia un metge i els informes me diuen que no, en este tío lo perem i es queda nou. El futbolista és un escàndal, home. Futbolista, no n'hi no, no ha debat. L'únic debat que pot haver en Cherisev és mèdic o econòmic, o econòmic, ¿vale? però en esportiu no... Cherisev és un, un director esportiu a demostrar que realment sap el que, sap el que està fent, perquè això sí que no va decidir l'IM, no? no crec que l'IM tinga l'ull futbolístic com per a dir, no, no, no, Cherisev. con este no la jugamos. Jo crec que ahí sí que eh, Suso ha de, ha de demostrar realment si... mana mala no, la lesió, la lesió si va, en, en certa manera la lesió va en favor del València, perquè és una informació que vaig publicar jo, que el Villarreal a Picapedra ja treballa molt perquè volia Cherisev per l'any que ve però volia de veritat, però a picar molta pedra. I eh, al final depèn del futbolista, el futbolista anirà on, on vull ganar. Clar, si, si Xericef acaba siguen, fent aquesta temporada, que tot tenia pinta que anava a fer, perquè estava fent tres, tres gols havia fet, eh? Pues a mi, eh, aquest Xericef poderós, que se'n va a l'Eurocopa poderós, el Villarreal en Champions, té molta competència. Esta lesió, permetís que el València el cuide i sàpiga que, que està valorat i permetisca que opte pel València perquè a lo millor al Villarreal ja no li convé un futbolista lesionat l'ha tapat un poc fins a setembre mm. vull dir, eh, així n'està el València ara sí, sí. competir en el Villarreal en, econòmicament al millor no és un problema perquè el Villarreal no, no és el City fitxant uh mm -huh. -hmm. però tu és un argentino que està en el Rosario de Avellaneda Mira, que i jo me vaig a la Champions a mi vostè que me cuenta, no? Eh? que borrar el tuit Manolo per a mi sí que és significatiu de que el xaval està molt implicat no, en el València. No, la pata ja. Oh. No soluciona no res perquè ja l'ha vist tot el món. I quan... Però fica la pata. No, no, no. Fas una d'aixes en Twitter, i jo n'he fet alguna que m'han preocupat. Però que vol estar te, així. Te toca, men te toca menjar-te-les. I fin. Però sí, demostra que no vol problemes i vol demostra una querència. Vamos a la nova interpretación. Senyors, que ho deixem així, que además... Eh, También tirate eso, siempre. Será Serà dia per a més. Recordeu que además va sonar muy San Pauli, al temps. San Pauli, madre. Sí, Jorge San Pauli. Pedro Barberó, muchas gracias. Un placer, como siempre, y lo de Arbeloa no han comentado, pero me parece magnífico, ¿eh? Un tío que hace lo que hace y les pide que fuera un mite ahí en el Bernabéu, un mite del madridismo. están fentobres, que ya han con ahí a aire. Sí, están fentobres. Ale, para la final de Copa, obras en el Bernabéu. Espera't, veiem demanant el Murciélago. A les 3 més quart. Nosotros estarem. Nosaltres de la ràdio tornem a les eh, 11 i mitja. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Confiando en que nos diga, mira, chicos La